Նրանց վերֆելը հայ ժողովրդի ողբերգությունը հասցրեց ողջ մարդկության ականջին, ասել է Բյուլ Հայնրիխը։ Բարև բարեկամներ, այսօր մենք կխոսենք Վերֆելի Մուսա Լերան 40 օրվեբի մեկ անդրադարձի մասին։ Վեպի մասին հանգամանորեն խոսել է Ասատուր Փաշայանը։ Հենց այդ մենագրությանն էլ նվիրված է մեր այսօրվա խոսքը։ Քսաներորդ դարաշրջի մեծ ոչրագործության թեման շատ գրողների ու արվեստագետների է հուզել։ Գրվել են հուշագրություններ, նամակներ, էսսեներ, դրամաներ, վեպեր։ Այս ամենի մեջ առանձնանում է հրեա գրող Ֆրանց Վերֆերի Մուսա Լերան 40 օրը վեպը։ Վեպը գրվել է 1933 թվականին։ Ժամանակագրական առումով Մուսա Լերան 40 օրը մեծ եղերնին նվիրված առաջին գեղարվեստական ստեղծագործությունն է։ Վեպի մասին ստվարածավալ գրականություն կա, եւ հայերեն, եւ օտար լեզուներով։ Արձագանքները հիմնականում հոդվածներ էին, հուշագրություններ եւ մենագրություններ, որոնք սակայն դեռ հավաքական տեսքով չեր ներկայացվել։ Ասատուր Փաշայանի Ֆրանց Վերֆելի Մուսա Լերան 40 օրը մենագրությունը հենց դրան միտված կարևոր քայլ է։ Գրքում մատենագիտական բազմաթիվ աղբյուրների հիման վրա շրջանության մեջ են դրվել արժեքավոր փաստեր եւ վկայություններ մենագրությունը բաղկացած է 6 ենթագլուխներից, որոնց մեջ խոսում է վեպը գրելու շարժարիտների, առաջին հրատարակության, թարգմանությունների, բեմականացումների եւ արձագանքների մասին։ Առաջին մասում, որը վերնագրված է մուտք, հեղինակը խոսում է Վերֆերի վեպից հետո տպագրված գեղարվեստական ստեղծագործությունների մասին։ 1945 թվականին Լոնդոնում անգլերենով լույս է տեսել Լևոն Զավեն Սուրմելյանի «Ձեզ եմ դիմում տիկիններ եւ պարոններ» ինքնակեսագրական վեպը, որը 1980 թվականին Սարոյանի առաջաբանով հայերեն հրատարակվել է Երևանում։ Գառնիկ Ստեփանյանի «Մղձավանջային օրեր» ինքնակեսագրական վեպը լույս է տեսել 1945 թվականին, որը ցեղասպանության մասին խորթային Հայաստանում տպագրված առաջին գիրքն է։ 1956 թվականին տպագրվում է Պարուսևակի Անլռերի զանգակատուն պոեմը։ Նույն թվականին տպագրվեց նաև Լյուսի Թարգյուլի Կոմիտաս վեպը։ Սակայն Վերֆելի վեպը հիմնակար հանդիսացավ։ Նրա շնորհիվ հայ ժողովուրդն ամբողջ աշխարհում ճանաչվեց որպես կենսունակ, ազատաբախց եւ անվեհեր ժողովուրդ։ Անկախ իրականության մեջ վեպի առաջին արձագանքողը Մանասե Սևակներ, Մանասե Կարագյուզյանը։ Վեպի հրատարակությունից 6 տարի անց Բուխարեստում լույս է տեսնում Լևոն Կարապետ Պալճյանի հետագայում կաթողիկոս ամենայն հայոց Վազգեն Ա. Մուսա Լերան հայերը Ֆրանց Վերֆերի վեպին մեջ մենագրությունը։ Սա հայ իրականության մեջ առաջին ծավալուն արձագանքներ։ Դրան հետևում են Իսահակյանի նամակը, որը տպագրվեց նրա մահվանից 7 տարի հետո։ Էդվարդ Թոփչյանի գրականագիտական անդրադարձը, որը դարձավ վեպի առաջաբան։ Այնուհետև տպագրվեցին տասնյակ այլ արձագանքներ։ Վերֆելի վեպին մանրակրկիտ եւ գիտական բարձր մակարդակով անդրադարձել է հрья պատմաբան Յայիր Աուրոնը, գրելով անտունելի անտարբերություն հոդվածը։ Նշենք, որ Խորթային Հայաստանում Մուսա Լեռան 40 օրը վեպի մասին առաջին հոդվածի հեղինակը հերոսական ինքնապաշտպանության ականատես Մուսա Լերցի Ալեքսանդր Փաշայանն է։ Ասադուր Փաշայանը, որ հենց Ալեքսանդր Փաշայանի որդին է, Ֆրանց Վերֆերի Մուսա Լեռան 40 օրը մենագրության մեջ զուգահեռներ անցկացնում հրեա գրող Էդգար Հիլզենրաթի եւ Ֆրանց Վերֆերի միջև 20-րդ դարավերջին Եվս մեկ հрья տաղանդավոր գրող անդրադարձավ եղերնի թեմային, գրելով վերջին մտքի հեքիաթը պատմակղական վեպը։ Էդգար Հիզենրաթը գրում է Փաշայանը։ Արժանացել է ճիշտ եւ ճիշտ այն ճակատագրին, ինչ վիճակված էր իր հայրենակից Ֆրանց Վերֆերին։ 1970 թվականին տարագրվել է Գերմանիայից եւ շատ երկրներով անցնելուց հետո 1951-ին հաստատվել ԱՄՆ-ում։ 1975-ին Հիզներնաթը վերադարձել է Գերմանիա։ Առաջին անգամ Երևան այցելեց 2001 թվականին։ Մենագրության մեջ ուշագրավ է նաև թուրք մտավորականների անունների շտակումը, որոնք ընդունում են իրենց նախների կողմից կատարված ցեղասպանությունը։ Մուստաֆա Նեդիմը, Թաներ Ակչամը, Ռագıb Զարակոլուն եւ երի շատ թուրք մտավորականներ դատապարտում են հայերի, ասորիների, հույների հանդեպ գործած ոչրագործությունը։ Առաջադեմ մարդկությանը կոչ են անում ճանաչել մեծ եղերնի իրողությունը։ Ռագբ Զարակոլուն նույնիսկ կնոջ Այշե Նուրի հետ Մուսա Լերան 40 օրովեպը հրատարակել է թուրքերեն։ Ասադուր Փաշայանը մանրամասնորեն անդրադարձել է գրքի վերնագրի ստուգաբանմանը եւս։ Վերֆերը գրել է ոչ թե լեր, այլ դաղ, որը հայերեն լեր բարի թուրքերենն է։ Վերվերը շատ է շփվել մուսալերցների հետ եւ նրանցից առավելապես ավելի շատ լսել է մուսադաղ արտահայտությունը։ Քննարկվում է նաեւ 40 օր արտահայտությունը։ Մուսալերցների դիմադրությունը տևել է 53 օր։ Վերֆելն անշուշտ գիտեր այդ մասին, սակայն նա գիտակցաբար ընտրել է այդ խորհրդանշական 40 օրը։ Գրում է Փաշայանը։ Գրականագիտության մեջ առանձին քննարկման նյութ է վեպի գլխավոր հերոս Գաբրիել Բակրատյանի կերպարը։ Հերոսամարտը կազմակերպել եւ ղեկավարել են Եսայի Յաղոբյանը, Պետրոս Դմլակյանը, Տիգրան Անդրեասյանը, Մովսես Տեր Գալուստյանը, Հաբետ Իսկանդարյանը, Պետրոս Դուդուկչյանը։ Բագրատյանի նախադիպի մասին հակասական կարծիքներ են հնչել։ Ասադուր Փաշայանը այս առիթով շտակում է դաշնակցական գրող Վարդգես Ահարոնյանի եւ Ֆրանց Վերֆերի միջև տեղի ունեցած հարցազրույցը։ Արդյոք Սուրիա ձեր այցելության ընթացքին առիթ ունեցաք հանդիպելու ձեր իրական հերոսին Մովսես Տեր Գալուստյանին, որին դուք ներկայացրել եք իբրև Գաբրիել Բակրատյան։ Ոչ, ես ոչ մեկ գաղափար չեմ ունեցել իսկական Բագրատյանի գոյության մասին։ Իրավ, այդպիսի մարդու գոյություն ունի, իր հերթին հարցրեց Վերֆելը։ Վեպում խորհրդանշական է գլխավոր հերոսի անուն ազգանունը՝ Գաբրիել Աստծո գտած, Բակրատյան Աստվածատուր։ Խորհրդանշական են նաև գրքի 3 մասերի վերնագրերը՝ Գալիքը, Տկարների մակարոնները եւ Անկում, Փրկություն, Անկում։ Գրքի Մուսալերան 40 օրը մասում Ասատուր Փաշայան նշում է նաև հերոսապատումի այլ հեղինակի արկայության փաստը։ Այդ մասին գրել է Գուրգեն Յանիկյանը իր եւ ուրիշների մասին մշակրության մեջ։ Երուսաղեմում նա հանդիպել է Նիհար տանջված դեմքով մի հայ վարժապետի, որը իբրև մասնակցել է հերոսամարտին եւ հետագայում գրել է այդ գիրքը։ Հետո կապվել է գերմանացի հայտնի գրողի հետ եւ ինքը թարգմանելով հայերենից գերմաներեն առաջարկել է որ վերֆելը հրատարակի այն Գերմանիայում։ Շարունակության մեջ Փաշայանը տարբեր փաստարկումներով հերքում է նորահայտ հեղինակի գոյությունը։ Վեպը գրելուց առաջ եւ գրելու ընթացքում Վերֆելը զրուցել է տարբեր մուսադերցների հետ, ինքնապաշտպանության մասնակիցներից շատերի հետ։ Երկու տարի Վիեննայի Մխիթարյան միաբանությունում ուսումնասիրել է հայ ժողովրդի պատմություն, անձնական հանդիպումներ է ունեցել Իսահակյանի եւ շատ այլ նշանավոր հայերի հետ։ Գրականագետ Ալեքսանդր Թոփչյանը եւս հերքում է վեպի այլ հեղինակի մասին անհիմն կասկածները։ Վերֆելի Մուսա Լերան գյուղերում լինելու փաստը միշտ հետաքրել է ընթերցողներին։ Մենագրության հեղինակը ժատակում է Մուսա Լերցի մանկավարժ Գևորգ Վրթանեսյանի հոդվածները, ըստ որոնց հрья գրողն իրոք եղել է Մուսա Լերում եւ հենց Մուսա Լերցներից արժեքավոր տեղեկություններ է իմացել, որոշների դիմաց նույնիսկ վճարել է։ Գուրգեն Յանիբեկյանի վկայությունը մնաց եզակին։ Ասադուր Փաշայանը խոսում է նաև հերոսապատումի տարբեր թարգմանությունների, բեմականացումների եւ նկարահանումների մասին։ Վեպն ունի 30-ից ավել թարգմանություններ։ Հայերեն թարգմանվել է 3 անգամ՝ Սոֆիայում 1935 թվականին, Արեմտահայերեն թարգմանիչ Երևանտեր Անդրեասյան, Երևանում 1964 թվականին արևելահայերեն թարգմանիչ Բարուր Միքայելյան Անտիլիայում 1984-ից 85 թվականներին թարգմանիչ Բաբկեն Փափազյան։ Լրացել է Մուսալերան 40 օր հերսապատումի հայրամյա տահելիցը։ Այսօր առավել եւս մեզ բոլորիս պետք է վերֆերի մարգարեական խոսքը։ Հայը ոգու ժողովուրդ է։ Ոգեկոչումը եւս պայքարի եղանակ է։